Ràdio Èxit, 106.4 FM. Benvinguts com cada dilluns i ben retrobats, diríem, en aquest temps de tertúlia esportiva, aquí a Ràdio Èxit, en directe ara mateix, per tots vostès i a TEF, a Televisió Divisi Formatera. Bon any nou, Benvinguts en aquesta continuació, diríem, d'una temporada, la 2013-2014, que segueix per molts dels nostres representants d'Eivissa i Formentera. 2014 ha començat ja altra vegada la competició en la majoria dels esports i, en conseqüència, hem de començar parlant de resultats. Però abans de tot això, anem a saludar ja els nostres companys. Tolo Darder, benvingut. Com estàs? Bon any. Feliç any nou i que, que tot sigui... Per bé. Per bé, eh? exacte. Per bé. Juanito, com estàs? Molt bé. Com han anat les vacacions? Bé, eh? he, estat bé. A, eh? he estat a Cuenca, molt de fred, molt, molt de fred, fred molt de eh? fred. Eh? Però hauràs estat eh, algun Home, calentet, no? Sí, fred, sí, però... sí, no, no, eh? no, dins que meva no tenia cap no tenies, problema, no. Fred. Quan sorties del carrer se t'aferraven els calçons. <laughs> molt bé. Sergio Tortosa, com estàs? Muy bien, feliz de todo, salud a todos. Unos días fuera sí que has estado, sí, unos días. Sí, ¿no? en Barcelona, con la, con la familia, con las hijas, pero muy bien todo. Perfecto. para todos, feliz año a todos y, y que, que todo marche como el 2013 o un poco mejor. Molt bé, i qui espera que vagi com el 2013 és el nostre convidat d'avui, a pesar de que el 2014 no ha començat gaire bé, però bé, la veritat és que la temporada és tan extraordinària que una entreposada d'aquestes característiques tampoc ha de fer-nos preocupar gaire. Javi Escandell, benvingut, com estàs? Molt bé, molt bé, moltes bon gràcies. Bon any nou també. Igualment i esperem que el 2014 sigui com a mínim igual que el 2013, perquè el 2013, pesades 13, té bons records per l'Ushuaia i Vizabolei, no? Sí, jo crec que va ser un any molt important, va ser la primera vegada que estàvem en una màxima categoria. Mai un equip eh, masculí a Eivissa havia tingut un, un equip a màxima categoria, era tot una aventura. Varen pagar alguna novetada que en guany intentarem que no mos passi, com, com va ser l'1 o de la Copa del Rei. Uh mhm. -huh. Sí, és veritat que la Copa del Rei va ser, jo crec, un, un punt d'inflexió molt important dins del que és el món deportiu a Eivissa, perquè portar una final d'una Copa del Rei eh, a Eivissa, pues, eh, aquest nivell d'esport de, eh, pues, sempre és, és interessant i esperarem que guanya a Guadalajara pues, tot se'n mos eh, vagi de... Per almenys no tindreu espais de l'organització, no? que va ser una mica el que va embullar la sí. cosa. No? Sí, ni l'organització ni, ni, ni, ni aquesta... Ni la pressió de passar octaus, perquè sí. els han passat, no? ja estan directament a quarts, eh, a semifinals, perdó. Eh, veurem si, si com va tot, ja, ja saben que tenim que anar a Guadalajara, és una banda neutral, eh, esperant que hi hagi gent, perquè clar, quan, quan es fa una, una final d'una competició, un lloc que no tenen equip d'aquesta competició, sempre pot haver una mica d'aquesta falta de, de, de gent, però últimament s'ha fet allí uns campionats molt interessants a nivell infantil i cadet i jo crec que, que, bueno, que estan prop com està de Madrid si una bona mm. connexió perquè la gent s'animi, inclús eh, gent d'Eivissa o els, els estudiants ibicencs que hi ha a Madrid també que s'atraquin, que, que, es, que està a prop de, de Madrid. Molt bé, també fa fred allí, eh? Sí, I sí. quan sí. que fa fred, però a Guadalajara també, eh? Ho dic sí. perquè... <laughs> No, obrigats. Bé, eh, eh, parlarem avui del eh, Ushuaia i Bizabole, parlarem de, de sa temporada, parlarem de les circumstàncies que han envoltat aquest inici també en dificultats, com sempre, i especialment econòmiques, però ho han superat a nivell esportiu d'una manera extraordinària, col·locant-se segons, ara anant tercers, després d'haver perdut aquest cap de setmana a Canàries davant del vecindario, per 3 16 a 1. La veritat és que, us ho comentava, micro tancat en Javi, Escandell, les aturades, i especialment les de Nadal, no li van bé en l'Ushuaia. Però bé, ara aquest punt d'inflexió és absolutament imprescindible també per remuntar altra vegada i tornar a tenir esperances d'una lluita, inclús per títol, que pareixia com a molt llunyana i de repent Eh, la teníem aquí. Bé, parlarem de l'Ushuaia, parlarem de resultats de futbol, parlarem de tot el que faci falta, perquè tenim a tres de la línia telefònica també en l'AVI Champions, que no sé si està a Zurich, o està a Madrid, o està a Barcelona, o on està. Estàs con el Balón d'Or o on estàs, Lavi? Hola, José, buenas tardes buenas a todos. Tardes. Feliz año lleno de ilusión, de trabajo y de salud. Bueno, Champion, que feliz año también. Sé que has tenido un montón de compromisos en estas fiestas, pero ahora te decía, no sé si estás en Zurich o en Madrid, ¿dónde estás? Estoy en Madrid. Ojalá estuviera en Zurich, en Zurich yo el balón, pero a dos toques. <laughs> yo le daría, yo le daría uno a cada uno de oro. Tres fenómenos y es una pena el que se quede sin balón, pero bueno, eh, el fútbol está hecho así y al que se lo dé, pues como son tres de los mejores jugadores del mundo, a mí me gustaría que se lo diera a Messi, como, como, cuando se lo tenían que haber dado a Iniesta o a Xavi que no se lo dieron. Mm. Pero bueno, a quien le toque será una recompensa de que es uno de los tres mejores juegos del mundo y habrá que felicitarlo porque aquí sí que de verdad que llegar ahí es que tiene que ser muy bueno, ¿eh? Bueno, eh, yo no sé, porque ahora mismo está ya la, la velada, diríamos, el acto, la gala está en marcha. Eh, Me imagino que encara no hay de haver guanyador en esta hora, Porque es, es para esperar una mica, Pero en cualquier caso, Lavi, ¿tú por quién apuestas? Aparte del sentimiento eh, culé que tienes, la ¿no? van dirigida ahora mismo un 60 o 70% creo yo a Cristiano Ronaldo. Mm. Pero bueno, también Ribery lo ha ganado todo, ¿eh? Y Ribery creo que tiene el mismo derecho. Y Messi, pues porque ha estado lesionado. Pero si yo tuviera que apostar ahora, eh, apostaría a Cristiano casi seguro que se lo van a dar. Mm. Bueno, Champion, que has està, has estat en Madrid i, i va aprofitar per anar al Calderón i veure el partit atlètic de Madrid-Barça, eh, que bueno, tothom esperava un gran partidàs i al final ens varen quedar una mica en ses ganes, perquè va ser, home, emocionant, sí, perquè el resultat al final eh, va permetre aquesta emoció fins al final, Primer, però... perquè porque me tratan como siempre... Però te vares avorrir una mica, crec, no? Te vares avorrir una mica o no? Que si te aburriste un poco o no. José. Sí, ¿me oyes, Lavi? Sí, ahora. Decirte que yo por mí estoy muy contento porque yo, como sabes, estuve con la familia de Villa, en el Parco de Villa, mm. y yo quería que ganara el Barça y que ganara el Atlético Madrid. Fue un empate, pues por, lo, por mí yo estoy muy feliz, fue un buen partido. Mañana voy a ver el Atlético Madrid-Valencia y me iba a ir hoy a Ibiza, pero como vienen los cadetes de la Peña a enfrentarse al cadete del Atlético de Madrid el viernes, pues me he quedado porque gracias a Aguilera y a los contactos que hemos hecho con el Atlético de Madrid, los chiquillos van a disfrutar y se van a enfrentar al Atlético de Madrid, pues me he quedado... Bueno, y, y con respecto a temas de Ibiza, la verdad es que, bueno, temas calientes ¿no? que vamos a tratar hoy, entre ellos una polémica entre Ormachá y Espadas, el entrenador mm, S'ha tallat, m'apareix. M'apareix que s'ha tallat la comunicació amb el l'avi. Bé, eh, hem de parlar de resultats, primera de tot, victòria de la penya esportiva Santa Valària per 3 gols a 0 eh, davant d'un equip que en un principi no havia d'inquietar, en absolut. I, i perdona'm, sí. hauríem de fer, un, vamos, voldria tenir un record cap a Val. en Bartolo Planells, sí, sí, se m'ha oblidat. que va que va morir recentment i que la veritat és que vaig tenir la sort de, de tenir-hi una bona amistat i, i la veritat és que la volta que el vaig veure estava molt, molt malaltat ja uh mhm. -huh. i jo em pensava que se'n sortiria però no va poder ser. I... Parlant d'en Bartolo Planells, eh, que tenia més un, un nom de guerra, no? Sí. Eh? Tolo? És de ciclisme, parlant sí. de Martó del Planell, és de ciclisme. Es, eh, eh, de, es, no, és Es que duies, es que duies, sí, sí, que duies, sí, es, es que organitzaves... Juanjo, es que, el germano sí, es que duies... Sí, sí, es que duies, exacte, es que duies, es que duies tema de... Vale, vale, sí, de, de, és que tenim dos records, no? De, ciclo, estava... de cicloturisme. Sí, bueno, i, i, i, i bueno, des d'aquí l'enviam espesament a la seva família, a sa mare, a son pare i, a, eh, i, i el seu germà, mm. i un gran amic meu que es diu Xitxa, que havien fet el servici junts i que havia jugat en l'Ibissa i que eh, era un bon tipus i que la veritat és que vaig estar, em, em va picar molt fort perquè la veritat és que tenia molt, estava molt vinculat amb ell i, en fi, eh, la joventut, o sigui, vàrem estar a Sant Antoni fent escampament i després mos vàrem... En fi, era un gran, un, un gran tio i des d'aquí també eh, li, envic, eh, li enviem el condol a la seva família, als seus fills i a la seva dona. Uh -huh. I, ja, llavors, I llavors parlarem de, de, de lo que va fer en Labios, que ell, ell no va dar un, un balon d'or, en va dar tres, m'entens? O sigui que, bueno, llavors, però al final deixarem això, per, que, deixarem no això per final. No sé si ha recobrat la comunicació amb l'avi Honor, m'ho comenten, no, no l'han recuperat. Jo sí. vull enviar es condol a la família d'en Paco Cabrera, mm. de son pare, un gran aficionat de la penya deportiva, i tota la família pues, eh, ha, ha pres part eh, sempre en la penya deportiva, que ha mort, crec que ha estat avui, entonces, eh, tant en Paco com a la seva família, pues, els avui enviar els meus condol. Mm molt bé, eh, condols cap a totes les eh, famílies, diríem, relacionades amb aquest món de l'esport, que, eh, que avui lamentablement hem, hem de parlar de, de tres persones no? que han desaparegut en aquestes darreres hores, en aquests darrers dies, i cap a família famílies, món de ciclisme, i especialment la eh, família de, de Sant Antoni d'en Bartolo, eh, que ha tingut bueno, una època eh, realment complicada, difícil, i una persona tan jove com ell, 41 anys, que ens hagi deixat en plenitud, diríem, de, de vida i de i d'organització d'activitats que hem de recordar, Sabalti Tivissa eh, en, en BTT, eh, tot el que està relacionat també amb el món de ciclisme, que en aquests tres anys han anat incorporant a l'activitat esportiva, la carrera de Sindiot, que aquest mes de desembre tornava eh, a recuperar-se, i tot això gràcies a en Bartolo, en el Juanjo també, el seu germà, però en definitiva és la iniciativa de gent eh, emprenedora com, com Ind va ser. Indudablement, era un, un, un, un bon ambaixador turístic, eh? que sí. això també ell ho feia per, per les dues vertents, jo crec que s'ha de tenir un reconeixement cap a aquesta persona. Sense cap dubte. Bé, eh, dèiem que hem de parlar de resultats, teníem en, en l'avi que crec que han recuperat la comunicació. L'avi, estàs ahí, no? Hola. Oye, José, que luego ahora termino ya y os dejo paso a todos. Os estoy escuchando. Yo también le mando un abrazo a Juanjo y a su familia y que lo siento mucho y, otro que se nos va. Mm. Decirte que me iba hoy, pero vienen los cadetes de la Peña a jugar con el Atlético Madrid. Y gracias a Aguilera, que sabéis todos que es muy amigo mío, Miguel Ángel Gil, pues se van a enfrentar viernes los cadetes de la Peña Atlético Madrid. Y me he quedado pues para estar con ellos, que no vayan a ciegas a los sitios y y como yo he hecho los contactos, pues y está con los chiquillos de la peña y que van a disfrutar y luego el presidente del Getafe ha tenido la gentileza de invitar al grupo de la peña a ver el Getafe Real Sociedad y todas estas cositas pues siempre son de agradecer y yo que soy el que da la cara pues estoy muy contento porque son cosas bonitas y los chiquillos se enfrenten que disfruten. a la Madrid, que disfruten la l'avi. comentando que te vayas, estaba comentando en Juanito, Juanito Canalfredo, Eh, la eh, teva iniciativa d'homenatge en Isidro, en Curro i en Antola Dardés, el nostre company, que m'estava comentant en Juanito que va ser tot un èxit, que jo lamentablement no vaig poder-hi assistir, però en qualsevol cas tota eh, la informació que he anat rebent és que tot va ser un èxit extraordinari. Que enhorabona, l'avi. Yo, yo me alegro muchísimo por, por ellos tres, porque puse mucho empeño y gracias a la gente que vino pues le dimos un calor de amigos maravilloso, ellos se emocionaron mucho y nosotros que tuvimos que compartir mesa y manté, algunos que tenemos el privilegio de ver a más gente, pero otros hacían 20 o 25 años que no estaban con compañeros cenando y el homenaje fue para ellos tres, pero también para nosotros por estar todos juntos. Y desde aquí le mando un abrazo a Curro, a Tolo y a Isidro, porque los vi muy emocionados y Juanito Riera, el maestro, que es él sabe ya cómo va esta historia. Yo siempre digo que las cosas en vida las sientes, cuando te vas nunca las puedes mm. sentir. Por lo tanto, yo que tengo algo de culpa, pues gracias a todos por el apoyo que nos dieron y que vinieron a estar junto a ellos tres y estábamos todos juntos y decirte que la verdad, te lo digo de corazón, fue un exitazo y muchísimas gracias a toda la gente y a ellos a, todos, a todas las personas que colaboraron. Y al que no quiso venir, pues tampoco lo echamos de menos. A los que estaban justificados, pues la verdad que fue una pena que no viniera, pero otros tienen que venir y como siempre, cuando se hace algo, eh, buscan siempre bueno, la zancalilla del gato. Monolidant, des que no eren monolidant, lo important eren els que estaven i en qualsevol cas... Un, un, un, ex, un, un, èxit. un èxit, ell no va dar un balón d'or, no en va dar tres, no, tio, no et pensassis que vagi de, de, de rotllos. va ser el més, lo més polit el més polit que havia vist fa molts, molts anys. anys. Tinguis en compte que reunir tot el que era història de futbol a Eivissa, quasi, quasi, eh? va ser un exitàs. Enhorabona, Labios. Pues yo te lo agradezco, maestro, porque me costó mucho esfuerzo, pero sin vosotros no lo hubiera conseguido y quiero mandar un abrazo a Vicente Tejada de Candatilés, que es también puso lo suyo para que todo saliera bien, tener un recuerdo de ese día, los trofeos lo hizo a precio de coste y todas esas cosas que agradecerlas como a mm. todo el mundo. Y de verdad, José, te mando un abrazo a tu familia, a, a toda Ibiza y que tengo mucha ganas de dar un abrazo, pero por aquí me quedo para estar con los nenes de la peña. Pues, que pues os disfruten, que os disfruten champion. que dinos que ve... no la ilusión enfrentarse a los cadetes del Atlético de Madrid. imagínate, que disfruten disfruten que su passin molt y i mos tornem a veure que ve, aquí a Radio Èxit y a ti, Flavi, una abrazada. Todo y un abrazo y feliz año para toda Ibiza entera y que venga con mucha salud. Igualment. Eh, Hasta luego, que os quiero. Adiós. Igualment, igualment. Bé, anem a... Su... Algú més que comentar del tema de la celebració aquesta? Únicament, bueno, eh, content, no, Toló? Únicament, únicament dir-te que en Juancho Molina sí. l'altre dia va venir eh, a dinar i, sí. i li vaig fer el comentari i em va dir que, que t'has que des, diguéssim, s'agraïment de, de, de, per, per haver parlat de son pare, que sí que és veritat que, que, creu, que ell creu també que el van arribar a fer eh, directiu de l'Ibissa, que ell no, no, no en tenia ganes, però crec que al final havia set directiu de l'Ibissa. Sí. Mm. Molt bé, eh, Tolo, Juanito, Sergio i Javi, eh, que ara anem immediatament en Suboli, només una pinzellada molt ràpida de resultats d'aquest cap de setmana, deien que la penya havia guanyat per 3 gols 0 al Collerense, eh, recupera el segon lloc, mentrestant eh, el Formentera perdia a casa davant de l'Alcúdia, el primer partit que perd a casa, eh, perdia segon lloc però està tercer i realment en una posició eh, envidiable, i el Sant Rafel, en aquests moments la gran preocupació. Mm, en aquesta hora eh, hi ha diferents reunions, jo he tingut oportunitat parlar avui amb el seu president, amb en Bernat Bonat, ell m'ha comentat que hi havia una reunió prèvia ara mateix en, amb en Gerard eh, eh, i amb l'entrenador, amb en Vicente Román, després reunions, eh, diríem que quasi d'un en un en tots els jugadors, bueno, per intentar veure de quina manera es pot resoldre això. Eh, eh m'ha comentat el tema econòmic també, evidentment, jo no sé si ell diu que no Mm, que, que directament creu que no, no, no, no és una dificultat més per jugadors, això, però bueno, un, un treballador que fa dos o tres mesos que no cobra, doncs, evidentment potser no té la mateixa motivació. Però bueno, en qualsevol cas, els jugadors també són eh, professionals dins del eh, seu àmbit i, i, i no creiem que, que això siga, siga un problema. Bé, eh, parlant en uns moments d'aquests resultats, els eh, juvenils, que per cert han guanyat tots, no? Va ser un èxit, aquesta jornada, Sant Jordi, el i la Penya, tots van guanyar aquesta jornada. El Pucci, que, que va, va perdre dins de la Lliga Plata eh, femenina de handball, i com ha comentat, l'Ushuaia, que perdia 3 a 1, a Canàries, davant del vestindari, amb un partit eh, davant un equip que, que pareix que m'ho la té agafada, no? <laughs> Perquè ja Ara, he tingut la veritat més d'una entreposada amb el vecindari, no? El Javi? partit va ser un, un calco de la Copa del Rei. Mm. Va ser el mateix, igual. Eh, a la més de gener, el mateix, pareixia que es tornava a repetir el mateix partit, no? Eh, dos equips que, que es troben, naltros eh, acabant sempre la primera volta molt forts, antes de Nadal sempre acabàvem, la veritat, que amb una trajectòria bastant forta, ja l'equip està conjuntat, eh, sabem eh, a el que podem aspirar, es posen segons contra tot pronòstic, i arribam a, a, un, a un lloc on es dir sempre ha molt important, gent que n'entén molt, pels comentaris que, que sense a sa, a s'agrada, veus que la gent n'entén, que la gent en seguida llegeix totes les jugades, i, i, i bueno, eh, com de la premsa de Canàries, no? que els ibisencs no havien demostrat eh, aquest eh, subcampionat que havien aconseguit. No? S'esperaven un equip molt més, eh, molt més, més potent, fort, sí. No? Mm. La veritat que no vam estar gaire acertats. Eh, el primer set va ser sempre havíem estat per davant, però aquesta gent, clar, duen molts d'anys a, a primera, eh, moltes vegades aquestos... Es, es voli és molt aparegut les tenis, no? és molt psicològic. Un punt dalt, un punt baix, fa que et canvi la dinàmica, la circumstància del moment i, i, i tot va... Però de totes maneres, Javi, no vull que parlem només d'una circumstància, no, no, no, no, eh, no d'un punt negatiu, diríem, d'una trajectòria que està resultant totalment exitosa una temporada més. Ara teniu, eh, diríem, pues, pues, eh, aquest, aquesta situació, diríem, que, que superar i que segurament superareu no, I tornarem a a lluita altra vegada per, per aquesta segona plaça, inclús eh, si pot ser més amunt, més amunt. No? Sí, des del punt de vista deportiu, el nostre, eh, eh, el nostre objectiu és, és arribar a play-off. Eh, estirà complicat perquè mm, bueno, almenys jugant com van jugar l'altre dia ha complicat. No? Hi ha molta igualtat aquest any en sa, en sa lliga Sí que és veritat que això d'haver quedat segons en la primera part de la lliga t'anima, mm. però veurem, veurem que no m'ho faci factura, com sempre, no? que pareix que la primera part de la lliga som espectaculars i feim el que, el que no està pensat i llavors en la segona part pareix que, de la lliga pareix que baixam. I en la segona part hi ha el més important, hi ha el play-off, hi ha la Copa del Rei, i, i bueno, també la veritat és que, com, com antes s'ha comentat el Sant Rafael, doncs tots els equips avui en dia tenen problemes econòmics i Eh, ja fa dos anys que estem lluitant i fent coses impossibles per poder tenir un equip que estigui a, a l'èlit de, de, de, des de port a, a Espanya, però és molt complicat si, si la gent que té que, que passar subvencions però doncs, no compleix en el que, en el que està... Perquè s'hi va arrastrant una situació de dependència, diríem, amb aquest cas de subvencions que no arriben, i, i que a pesar de tot el que heu anat demostrant, de la situació de representativitat esportiva que teniu, no només d'Eivissa, sinó pràcticament de les illes, i que no se us tingui en la consideració que probablement se us, se us hauria de tenir, això és una pena. És, un, és una... És realment aquesta falta de, de tacte per part de, de, de, del govern de Palma, no? perquè jo sempre dic que si l'Ajuntament d'Eivissa i el Consell d'Eivissa compleixen, no entenc com una entitat que està per damunt, que és el govern balear, no compleix. No? El que no té cap sentit que una subvenció per una temporada que ja s'ha acabat, eh, a mitja passada d'aquesta encara no te l'hagin dat. Doncs una Quasi subvenció... que encara l'estigueu negociant, no? Com que Clar, que o sigui, mentir, jo, eh, quan nosaltres, eh, quan nosaltres vàrem, fer, vàrem aconseguir 600 a, eh, a primera i en juliol del 2012 palc amb, amb, amb Palma i, i els dic, bueno, a veure, què feim? Perquè depenent del que mos digueu, deim que sí o deim que no. Diu, estigues tranquil, que teniu, tindreu més o menys uns 53.000 euros, comptau amb això, dic, sí, però quan els tindrem? Et preocupis que això serà ràpid. Clar, estan parlant de juliol del 2012. Estem a gener del 2014 jo no, no entenc... Han canviat, han canviat es, es, es conseller de, de, de a eh, lo millor aquest té més, diuen que té més talent que, que Sí, però en que, en que m'ho paguin demà, el de la temporada passada, i el d'aquesta quan ho pagaran. Però clar, això es va... Es va... Nosaltres tenim una, una plantilla semiprofessional. El 50% és professional, el 50% són ibisencs. Però clar, són ibisencs, però també són jugadors que han demostrat que poden jugar a aquesta lliga i aguantam es, eh, es club aguanta perquè tant els tècnics com, com els jugadors i bicecs no cobren, Però ja duen dos anys sense cobrar, eh, entrenant tres hores cada dia, caps de setmana fora de casa seva, eh, al final, com, com, com tu comentaves, el del Sant Rafael, no? que a quin punt eh, aquest pot... problema econòmic es pot veure en la pista, doncs jo crec que, que, que és important, perquè eh, recordem que... De totes formes, jo crec que Valtros, eh, mm, vaja, del meu punt de vista, eh, això, mm, eh, antes de començar, <clears throat> els jugadors ja ho saben, a tota sa, a tota sa història que envolta... Problemàtica, Clar, és la problemàtica que envolta el club, ja, ja la saben. Són conscients de que mm, ho han de fer així, perquè, perquè, perquè així és, és com, però sí. indudablement sí que eh, entenc també la postura de que, de que els eh, d'aquí pues, mm, no, no els hi pugueu fer un regal, no els hi podeu dar un bombonet, un bombonet que la gent ho, ho aprecia molt, no? Claro, sí. Eh, pues això, Més que res és un, perquè... Un, un any va bé i l'altre també, però a la tercera va la vencida, o sigui Clar, que, està claríssim. Hasta, hasta quin punt nosaltres tenim força per, per fer que, que, que el govern central se'n doni compte de que nosaltres eh, necessitàvem aquestes ajudes. El govern balear. Sí, bueno, el govern central de, de les central Illes. De illes. <laughs> No? Central de les Illes, no? Hasta quin punt eh, nosaltres podem fer força? Mm, que tenim que fer, dir que, que no ens presentarem a la Copa del Rei, fer fotre tot l'esforç deportiu que tenim darrere. Clar. Nosaltres transmitim als jugadors el que ens transmiteixen de Palma. Si nosaltres els dèiem les ibisencs i les tècnics que, que cobraran antes de que acabi l'any, perquè així se mos ha dit des de Palma, eh, nosaltres tenim la confiança que compliran la paraula. Han passat els Nadals i encara no han cobrat. Bueno, I ara en quina situació estàvem? És a dir, sabem que no heu cobrat, però m'imagino que el telèfon eh, funciona no, constantment. No, no, no. No, no. no hi ha, o sigui, no hi ha cap tipus de contacte. No hi ha cap tipus de contacte ni cap, ni cap eh, cridada per dir-te mira, això està així, però ho tenim pendent. Jo vaig tenir una reunió amb en Javier Morente, en su mes de febrer, que vaig estar a Palma, i, i vaig aprofitar per anar al Nuora, perquè el mes de febrer Febrer del 2013. Del 2013, clar, ja estàvem patint perquè se mos acabava la temporada i no havíem cobrat. Estàvem en febrer o sigui, quasi del 2014. Fa un any. Eh? Jo vaig tenir una reunió i mos va dir que, que no patís, que estava a punt d'arreglar-se. Jo sé que en, en més d'una ocasió el conseller Consell Insular, en Rafa Triguero, sé que ha, ha fet una mica d'intermediari, ha buscat eh, eh algun canal de, de solució, però així tot tampoc. És complicat, i jo que tenim un, conseller d'Economia és Ibisenc, no, ara? Sí Uh, és complicat. Jo crec que... Conseller d'Hisenda. Sí. Antes no m'agafaven el telèfon jo, ara crec que no l'agafen ni a jo ni en Rafa, no? no. <laughs> Perquè saben pel que els cridam. Sí. I és una situació que no sabem... Clar, té que haver un responsable, perquè una subvenció que és per un club que té que fer una temporada mm. es té que dar, com a molt, no? a mitja temporada. Però el que no es pot dar és quan ja s'han acabat les eh, dues temporades. Recordo un, en una de les ocasions que t'han tingut en aquest programa, vares inclús plantejar la possibilitat de que situacions com aquestes, si no arribava a un punt d'acord definitiu, eh, que si ho te es, eh, en els tribunals, a la bueno, justícia. Eh? Sí, bueno, per, per sort eh, tenim un, un ibicenc que és, és un, un abogat molt bo que està a Madrid, que és especialista en, en, en temes de gastos deportius, que és en Feliciano Casanova, que és escòs cosí germà d'en Feliciano Casanova, que juga amb l'Eivissa, i sí que més d'una vegada eh, s'ha comentat el tema de veure com, com es pot recurrir o per almenys que paguin els interessos o que d'alguna manera està clar que eh, el que s'acorda no es compleix i bueno, la situació ja sap com acabarà si ells no compleixen eh, l'equip l'equip com a tal no desapareixerà, com no desapareixerà, però desapareixerà eh, sa categoria. Sa categoria, clar. Jo crec que és una llàstima després de demostrar que quan les coses fan malament eh, tenim un equip amb possibilitats inclús de guanyar algun títol a nivell nacional, doncs és una llàstima que no es puguen fer les coses bé perquè una directiva com la nostra, sense esforç que representa tenir un equip eh, a primera, algun dia podrem disfrutar d'això. La directiva no disfruta. Sí, d'alguna manera eh, us heu arribat a plantejar la possibilitat de que se, si la situació, i especialment la eh, situació econòmica i aquesta, diríem, subvencions no arriben, eh, us heu plantejat com vareu fer aquesta temporada, aquesta temporada 2014-2015, eh, el club decideixi no participar en la Superliga? Claro, és que no tenim una altra sortida. Aquest any s'ha pogut participar perquè els jugadors ibicencs i els tècnics han, han dit bueno, eh, seguirem, però quan s'arregli això, en el que mos dona el govern balear, cobram. ho cobram. La cosa, la cosa es va tensant i tothom sap que portar un, un club és molta gent, són molts de pensaments, són moltes circumstàncies no? al llarg d'aquesta temporada i clar, es crea, no, no és qüestió de parlar amb una persona i explicar el tema, tens que parlar amb moltes persones. No? Mm -hmm. I, I això pues, fa que hi hagi eh, riquirrafes, que hi hagi tensions i que hi hagi... que, que no estiguem a pla. Ah. Eh, uh, Javi Escandell, la veritat és que parlar de tot això costa, no? Veient l'extraordinària temporada de, de l'any passat, la temporada que estàveu fent en guany, que a pesar que estàvem a, a l'Equador, la veritat és que arribar a ser segons d'una Superliga nacional és tot un èxit per un equip eivissenc. Eh, ara ve la Copa del Rei, probablement hi ha opcions, hi ha possibilitats de poder fer alguna cosa bé. Bé, totes aquestes coses pareix que importen poc, penseu que importen poc, o, o o, Hombre, o, o, o tampoc es trasllada tant a la pista com tu deies, no? A nosaltres ens interessa sempre mirar endavant. Van bé. Hi eh, ha que mirar endavant, no? Sempre mm. com, a, com, a, com a club hi ha que mirar endavant, hi ha que veure que tenim que aprofitar aquests anys que hi ha un equip a primera per, per promocionar el vòlei, perquè la gent s'enganxi, perquè hi hagi el lots, com, com, com està sent, que cada vegada hi ha més el lots que, que practiquen, el lots i el lots que practiquen vòlei, i que l'afició s'enganxi una mica, perquè també necessitem, eh, a part de tot això, llavors necessitem que quan hi hagi un partit, pues, eh, hi hagi gent, no? la gent d'Eivissa demostri que, que es mereix un equip a, a primera, com, com passa cada, cada dissabte, no? Com, que quasi, quasi omplim, eh, quasi, quasi es fa petit, ja no es pot d'esviver, i això és, això és molt important. El que passa és que, bueno, eh, deportivament tens que seguir fent en sus, tots els eh, partits i totes les finals que se te vagin presentant perquè realment l'equip s'ho mereix. No? Però sempre, sempre comentam que des de fa dos anys que estem a Cedit des, des voleibol a Espanya, per almenys aquesta directiva no, no disfruta aquest, aquest, aquest èxit. Aquest moment, no? Aquest moment, perquè la nostra preocupació, eh, els tècnics fan la seva feina, fitxen bé, tenen un bon equip, i nosaltres tenim que, que aconseguir que aquesta gent que ve pues, estiga pla. I, i clar, no, no, no sempre ho podem fer perquè quan falta eh, ser per poder fer-ho, no? quan falta eh, els mitjans, pues no, no podem, no podem inventar-ho. Uh mhm. -huh. I bueno, jo crec que som un club que, des del punt de vista econòmic, eh, no crec que n'hi hagi molts a Espanya, dèficit zero, no? Jo crec que ni el Madrid ni el Barcelona, si avui en dia fessin una auditoria, estan com naltros. El que passa que eh, sí que és veritat que, que per complir-ho, la gent ha de complir les subvencions que ens ha, que ha promès. En Javi que ens ha regalat una camiseta cada un, no? Eh? Una camiseta... De, no sé si l'hem de posar... Eh, jo, de, de, no de l'Ussoia, Eivissa Volei... No. Home, la veritat és que això això també, i quan, quan, quan traiem una camiseta d'aquestes característiques, fa que ens identifiquem, no? I jo quan he anat en el pavelló, la veritat és que bueno, et fa gola de que l'equip guanyi, de que la gent s'emocioni davant de eh, segons quines circumstàncies de joc no? i tot això. Eh, vull dir, hem arribat ja a identificar prou no? aquesta camiseta, diríem, en el públic, en l'afició, en la gent. Sí, jo... I són participatius o no? No, jo crec que encara falta una miqueta, no? Em fa, em fa gràcia que a lo millor vas pe, pel carrer i veus gent que du camisetes del, del Manchester i camisetes del, del Chicago Bulls i, bueno, pues, també seria poder que algun dia la gent es posés una camiseta de... de... L'altre dia vaig veure un, un, un home amb una moto que duia una camiseta de l'Eivissa aquelles de... Amb, amb, sí. en su, sí, eh, bastant, deportiva, su, sí. aquell escut que teníem redó, no? Sí, sí, sí. I clar, veus allò que quan has set petit t'has identificat mm. i, i, i dius, ostres, algun dia doncs, veurem... Segur que Espero sí. que, que, que es pugui posar a la venda a les botigues també la nostra camiseta. Molt bé. Javi, que gràcies, que, que segueixes aquí amb naltros, perquè parlarem una mica de futbol també, que és és el nostre cine, diríem, de, I, de, de, de, de, també, de futbol. També, clar, clar, I també animar, animar la gent que, que, que, bueno, que un cap de setmana a Madrid i eh, per extensió a Guadalajara a disfrutar d'una ocasió única, no? Anima tots els, no la gent del voleibol, sinó la gent que li agradi es de port, que, que avui en dia que hi ha això de low cost és, és molt, és molt pràctic i molt fàcil anar a Madrid. I Llavors, si reunim un, un grupet de, de gent d'Eivissa de, i Formentera que hi hagi o bé per la península o algú que s'animi des d'Eivissa i, com diu en Javi, aprofitant algun vol barat, que no és que n'hi hagi gaires, eh? a part dels low cost, sí. però bueno, eh? que intentem buscar alguna oportunitat. Bé, Javi, anem a parlar una mica de futbol també, eh? de, de la penya que ha tornat a recuperar eh, segon lloc del Formentera, que pareixia que, que bé, que havia acabat bastant bé el 2013, home, no passa res, és el que comentàvem de l'Usuà, ja ha perdut un partit i aquí tampoc s'acaba el món, no? Però m'agradaria començar si parlant del, del Sant Rafel, perquè jo avui, com deia, he parlat amb en Bernat Bonet, ell m'ha deia que ell pensa que econòmicament tothom té problemes, que el Sant Rafel també se té, ell m'ha dit que només deuen dos mesos, jo pensava que eren més, més eh, en els jugadors i, a, eh, i en el cos tècnic, i que per altra banda Avui deia que anava a pigar una punyada amb una taula, perquè el que no pot ser, m'ha ell, és que l'entrenador els diguin a jugadors fos que una cosa i que llavors jugadors dins el camp facin una altra. I com que m'ha dit que aquest cap de setmana ell ha estat en els partits eh, de, de Mallorca, ell ha pogut veure en directe que això és així, que jugadors, diu ell, el president, que per cert esperem que, eh, que els dilluns que ve vengui i ens ho expliqui en tranquil·litat, eh, pues que hi ha jugadors que no fan cas i, i això tampoc ho cal d'entendre, perquè bueno, eh, tot el que ha en Sergio, que sou tècnics, mm, això pot passar una vegada, però si passa més d'una vegada és un problema seriós, no? Hombre, jo crec que és, és, és un problema això, perquè eh, aquí han dit moltes vegades que nosaltres esperàvem una recuperació del Sant Rafael, perquè jo segueix pensant que el Sant Rafael té un, una plantilla per estar de meitat tabla per amunt. La veritat ha acabat la primera volta. Queda molt de marge encara. Queda tota una segona volta per remuntar i esperem que remuntin. Però que és preocupant que durant la primera volta pues, estigui on està el Sant Rafael. La veritat, eh, jo crec que, que els presidents, els directius, els aficionats, i mateixos tècnics i jugadors, tothom està preocupat. Perquè és per estar-hi ja, no? No, jo, en Bernat Madé, eh, eh, avui, diu, si els jugadors no compleixen, doncs alguna mesura haurem de... No de, crec que de... sigui problema econòmic. El problema econòmic, Però veure, dos mesos, no és perquè un equip no rendesqui. A veure, si és així, sí. El que no sé eh, que sigui de més així, però en qualsevol cas, a veure, tu a una persona li pots exigir si en tu ha arribat a un acord i està establit i ha de complir, pues, que li exigeixis, el que passa que es fa molt complicat exigir a algú que no està cobrant, <laughs> no sé. No sé. Però, però ara mateix jo ahir estava, estava veient, per exemple, eh, mm, eh, un equip de bàsquet com és el Bilbao, sí. que no paga tampoc. Sí Claro, eh, jo crec que tothom, i dir, tothom... Eh, eh, mira, el, mira el Racing, no? Tot el que eh, està passant ah, sí. i tot. Eh? Vull dir-te que, que, que, la, que la veritat és que sí, és el que diu, per exemple, el que era l'altre dia un jugador del Sant Rafel que deia que, bueno, que, que, que a ningú li agrada anar a fer feina i no cobrar, és veritat. Indudablement jo penso que, jo, pens que hi ha molts de jugadors, sobretot si, està, si vens de fora i, i no t'han no pogut buscar una feina perquè això està complicat i delicat, però bueno, si només vius de, del futbol i et donen un, una casa per viure i, i, i et mantenen i damunt pues, doncs, bueno, pues doncs et donen quatre duros, que és el que normalment sol passar, però, bueno, doncs, claro, però no crec que tampoc, com diuen Toló, siga un motiu alarmant si només se'ls hi deu dos mesos sí. per, per, per, per dir que d'això. Per dir que és un condicionant, sí, no?, això sí. de respondre. Lo, no? lo, lo complicat és que mm, si jo mm, som el eh, director, som l'entrenador, i és veritat que, que els jugadors, jo els hi explico una cosa, i els jugadors en fan lo contrari, és un, és, és un, un, pro problema. és un eh? problema grave, eh? Uh mhm. -huh. Grave, perquè o una de dos, o t'has de carregar o t'has de carregar els 3, 4 o 5 que, que et facin nosa. No, però és que jo vull recordar que en Vicente Román feia unes declaracions després del partit que si hagués tingut oportunitat de canviar en els 12, hagués canviat en els 12. O, o, o en els 12 que jugaren, sí, no? Si eh, haguessin jugat sí, 14 sí, o 13 sí, o... Sí, o 11... Si és, si és així, eh, jo la veritat és que jo no sabria estar, jo no sabria estar a un puesto on no em fessin cas. Mm -hmm. Sergio. Yo pienso que, bajo mi punto de vista y, sobre los partidos que he visto, y el otro día, por ejemplo, estuve viendo el derby, yo pienso que los jugadores no están dando el nivel que se esperaba. El equipo se ha mejorado, yo creo que hay una plantilla para estar del octavo hacia arriba. Eh, yo no creo que por el tema económico, porque realmente yo, por ejemplo, eh, el otro día Mm, que la Peña le gane 0-3 en casa, yo creo que el San Rafael no, estuvo bien, no estuvo a la altura. Y una de las cosas es que los jugadores, yo creo que, el orgullo y la actitud en un, en terreno de juego debe, debe, debe de, primar. Eh, yo pienso que, que hemos dicho durante la primera vuelta que el San Rafael tiene que reaccionar, no están llevando la regularidad que, que creo que tienen que llevar por la plantilla que tiene y, yo creo que mm, hay veces que tiene que dar un giro a esto. ¿no? Yo creo que eh, llevan 18 puntos la primera vuelta, yo creo que es poco. Aparte, han pinchado con equipos que, realmente te la va a jugar y teniendo en cuenta también los equipos de segunda B que puedan estar ahí en peligro, que también mm. está ahí el Constancia. Yo creo que la reacción tiene que ser fuerte, darle un giro importante y si eh, quedara alguna baja, yo creo que hay que mirar por el San Rafael. El club está ante que, nadie, que entrenador, que jugadores, que directivo, que presidente. Y yo pienso que es el momento de darle un giro. ¿no? Creo que hay jugadores aquí, la preferente, que yo creo que, podrían aportar eh, bastante, bastante más rendimiento que hay jugadores que, en San Rafael que no lo están dando, bajo mi punto de vista, eh, con todo el respeto a, a los que hay pero pienso que viendo lo que el rendimiento que dio el San Rafael el año pasado a, lo que está dando este año, yo creo y pienso eh, una de dos, o los jugadores no solo es oportuno o no son, se han fichado bien, pero el 80% de la plantilla era, de, era del año pasado y se ha mejorado, yo creo que ahí hay que darle un giro importante y... en aquest cas hi una cuestión, O cuando pasan cosas de d'aquestes, normalmente siempre va el tus al cap, no? els que ràpidament eh, es canvia d'entrenador per buscar també un canvi d'actitud, o el que deia en Sergio, o, o es comencen a dar un parell de baixes i que l'equip reaccioni. El que sí m'estranya és que Rafael té un bon entrenador, un bon tècnic, i tenia una plantilla que tothom coincideix que havia d'estar, eh, si no entre els vuit primers, entre els deu primers, posem, no? Però, en qualsevol cas, mmm, en aquesta ocasió que pot passar? Que en vez de que sortís entrenador sortint varios jugadors i es busqui... De totes formes, jo crec que és qui han d'analitzar la situació la gent d'allà. Però vull dir, Otolo, que en aquest sentit el fàcil sempre és el desentrenador. Però si, si hi ha un bon entrenador, hi ha uns bons jugadors i l'equip no respon, o, o bé a jugadors li estan fent elites entrenador, o l'entrenador no o no sap du o no eh, no? Lo, que está pues claro durante, no sé. durante el año, durante el año yo creo que, que han dado un buen rendimiento en partidos puntuales. Por ejemplo, con el Formentera dieron un buen partido y, demostraron que, que está a un buen nivel. Lo que pasa que lo que pedimos los, los entrenadores, ¿no? de tener una regularidad, yo creo que eh, la regularidad es que no la están cogiendo. Ganan un partido, pierden tres. Eh, está habiendo unos cambios bruscos importantes. Mm, hay que tomar una decisión. Yo pienso que sería un error dejar a San Rafael que descendiera, ¿no? porque yo creo que, aparte de todo el trabajo que lleva esta directiva anterior, no, este año, sino de muchos años atrás, y creo que se merecen tener el equipo en tercera división. Eh, yo pienso que hay que darle un giro y tomar carta en el asunto. Yo creo que no sería ni la primera vez ni la última vez que se tomen, sí que tengan que entrar jugadores, que tomar decisión de, para darle un giro y, creo que tanto los entrenadores como los jugadores tenemos que estar preparados para, intentamos los entrenadores que salgan lo mejor posible, igual que los jugadores, pero si no sale hay que tomar carta en el asunto. Mm. No sé, O vais veus eso? Estaba que o entrenadores no s'entén a sus jugadores o los jugadores no entenen els entrenadors? A vegades, a vegades es, un es fa eh, resulta positivo. Però mira el Betis, per exemple, sí. tenia un entrenador que l'any passat els havia dut dalt de tot i que eh, és un, crec, no ho sé perquè jo no n'entenc massa tampoc, és, eh, en Pepe Mel aquest és un bon entrenador i resulta que van i el, i se, el sapillen i ara aquest pues, tampoc els traurà, de, els traurà d'espou. En, en Pepe Mel li han fet un favor, ah. perquè s'han anat a fitxar a Inglaterra. Ah, i tiene, penso que desde, desde el club, eh, entrenadores técnicos y jugadores, yo creo que es donde realmente se ve la unión, si, si realmente, ¿no? Está claro que sobre las declaraciones de Vicente eh, se ve que los jugadores no están dando el, nivel, eh, lo cual... Ah, bueno, lo que sí es cierto es que allí no hi una piña. Y si realmente también desde el del si club... Si hi no hi que claro, declaraciones declaracions Está claro, se arregla dentro es una persona muy prudente. Es, que ahí donde voy. normalmente no, es el caso de Mario, ¿no? que, el Mario, que Mario pues es, otro entrenador, de, de ver el fútbol de otra manera. Exacto, y, lo ve de otra manera y lo, lo, expresa y lo dice. ¿no? Vicente es un tipo de, bueno, de, limpiar las cosas interiormente e, e, en, casa, ¿no? sin, sin tener que publicar ni demás. ¿no? Lo que pasa es que ya no ha sido la primera vez. Yo creo que ya es más de una vez que Vicente y ha comentado de que no han estado al nivel. Yo creo que siempre hay durante la temporada siempre hay un toque de atención, no viene mal a la plantilla para, para que reaccionen, para que vean que ningún partido es fácil, juegue con eh, estás motivado por jugar con el Mallorca porque vas al primero o con un derby, pero al final lo que necesita un equipo es conseguir, por ejemplo, ya de, de, 24 puntos han conseguido, de los últimos 24, de los 8 partidos últimos han conseguido 5 puntos, yo creo que es, un trabajo bastante... Molt bé, deixem el Sant Rafel anant cap a Santa Eulària, una penya esportiva que torna a recuperar segon lloc, que es torna a situar en una posició còmoda, amb un partit que encara li queda, que per cert juga aquesta setmana davant del Mercadal a Santa Eulària, eh, entre setmana, no, és dimecres, és, és dimecres, no? Dimecres a les 4 i mitja. Dimecres a les 4 i mitja. Eh, si guanya aquest partit, eh, inclús es distància una mica, perquè ara està eh, tan sols a un punt de diferència del Formentera, però es distanciaria una mica, Eh, bueno, la veritat és que, a pesar de les dificultats que sempre comenta en Mario, les coses pareix que no li estan anant tan malament tampoc, aquesta temporada de la penya, i, i no s'entén reaccions com les que es van produir no? eh, amb aquest partit entre els dos entrenadors, entre Mario i l'entrenador del Corerense, que van arribar allà on van arribar, quasi ses mans, i que van ser expulsats i, i un ja diu que no li parlarà mai més a en Mario, en Mario també diu que ell està disposat a anar a fer una cervesa quan sigui necessari. Bé, no, no s'entén molt bé no, que passin aquestes coses, sobretot quan eh, inclús entre la penya i coherència, la veritat és que esportivament hi ha bastanta diferència. No? Home, jo no hi vaig anar al partit, m'estranya perquè Central Collarense és un exjugador de la penya, sí. les pades, pades, i que tal. Però vamos, jo tampoc no hi vull dar molta importància. Primera perquè conec en Mario i ho viu eh, molt en això, eh, viu a tope. I segona perquè coses que passen al futbol, o sigui, el futbol tens encontronassos en que siguin entrenadors i tal, i qual, i... per nervis. Jo penso que una volta que ha acabat això s'ha d'oblidar. O sigui, que... S'hauria d'oblidar, no? Però el que passa que es veu que estava eh, en, en, espades, en Espada estava, estava una mica indignat, no? Estava indignat perquè si és veritat, i dic si és veritat, que, que, bueno, que, que dius, bueno, pues, eh, ho farem d'aquesta manera i, i si, un, si un cau no direm res i tal, i eh, la primera caiguda de, de, de, de, del, <clears throat> d'un del de la penya pues, doncs, a la trifulca i, en fi, no sé, de tirar la pilota fora o no tirar-la, que això és un catxandeo, això de, de, de tirar la pilota fora o no tirar-la, eh, jo crec que sí que, es, i, i a més ja no ho ha, ho ha de dir l'àrbit si la tires fora o no la tires fora, aquí que és això de, de pactar... No, l'àrbit ha d'aturar el, partit de pactar, a, a, pactar si tires o no tires la pilota fora, això m'apareix hasta, eh, Vam, per Havana. Eh, com que mm, cada vegada que posa una, una regla nova, però claro, si, tot, lògicament, si això és de, de que això, si un, quan, quan hi ha un, jugador que li has fet mal, eh, ja, ja de per si, ja, eh, eh, ja. deportiu... De, de totes maneres, perquè no se mos escapi, eh, el tema que comentaven en pases després del partit, no? I, i que feia referència a que Mallorca, eh, s'imatge que Mario Romaché, eh, que eh, bueno, el que hem comentat aquí moltes vegades, no? que plora molt en Mario, no? plora molt, i que, eh, que, que plora i ha arribat també fora de les nostres fronteres, <laughs> no? Esplos, esplos han eh, arribat, a, han arribat, han arribat a Mallorca. Han arribat també a Mallorca, no sé eh. com ho vegen això. Bueno, eh, que, o és una manera d'intentar distreure tensió. Bueno, eh, Mario actua com és ell, eh, para bien, para mal, eh, és un tipo temperamental, però Espada també lo és, porque mm. yo me he enfrentado con él también y es un tipo que tampoco se, se calla una. Y cosas de fútbol. Evidentemente, eh, cada, cada, perfil de entrenador eh, eh, es de una, de una manera de actuar y yo pienso que mm, soy de los que, de los que bueno, hay veces que tienes que distraer un poco al rival, al equipo y buscar tu estrategia. y a lo mejor Mario lo busca desde afuera, que estén pendientes a él y que de los jugadores, y lo hace bien, porque, porque es una estrategia que él lo hace bastante bien, mm. e intenta despistar a, a, que en vez de que se hable de los jugadores, eh, se, hable de, se hable él. Bé, eh, parlem, tenim un minut gairebé només, parlar de Formentera, una derrota davant de l'Alcúdia a casa, bueno, eh, un sempre pot perdre, en aquesta ocasió va ser per un sol error, diuen, no? I no sé com ho veus. Hombre, és una llàstima perquè era un partit eh, contra un rival que està allà, no? Sí, sí, I està darrere, darrere. És una llàstima. Tot, tots pensava de que Formentera i després de la declaració que hi havia hagut darrerament i tal, pues, eh, estava consolidat en el segon puesto i mm. que tal, però eh, és el que parlant sempre del futbol, qualsevol te pot dar un disgust, un partit puntual. No, lo, lo, lo, lo fotut és que la mm, jornada anterior guanyava 0-2 a la Pobla mm i, sí, no i, li, perdre... i, li varen guanyar el partit. Mm. Eh, bueno, aquí hauries de fer una lectura que quizà una mica més eh, de, cara, de, cara, sí, de cara als jugadors. Jo crec que mm, el que no pots fer és, és pensar que... Mm, que això està fet. Que, que està fet, sí. Jo penso que, jo penso que eh, mm, d'alguna forma es pensen que, que guanyen sense, sense baixar de l'autobús, m'entens? Mm. I això no, no pot ser, perquè Eh, contra l'Alcúdia, eh, a Cateua, eh, encara que, que bueno, l'Alcúdia va a esquart però segons tenc entès tampoc no és un, no és un equiparro, pot, ser, pot estar ordenat, pot estar el que sigues, però vamos, eh, eh, en el Formentera, tant en el Formentera com a la Penya, en les plantilles que té se'ls ha d'exigir el màxim. Mm-hmm. Sí, eh, pienso que un partido que han perdido importante, aunque tiene margen de error por los puntos que le lleva el quinto. Lo que pasa es que lo del quinto, el Poblense ha, vuelto a pinchar, pero el, el Salem viene muy fuerte y no se pueden despistar. Eh, han terminado igual que el año pasado, eh, terminaron el, el, año pasado igual perdieron, eh, el 2000, 2012 perdieron también diciembre, volvieron también y volvieron a perder y después terminaron bien, aunque tiene margen de error, pero no pueden... No hay que despistarse. No se pueden despistar. No. Tolo, que passis unes llargues vacacions, que mos bueno, no, hora en no són vacacions exactament, eh? perquè bueno, sí, tenc que treballar, però... Vas a treballar una mica, eh, però també vas a descansar mm. una mica. Tolo, que tu passis molt bé. Vale, ja seguirem en contacte. Molt, seguirem en contacte. Juanito, dilluns que vemos. Hasta Hasta dilluns. Sergio, Gracias. lunes nos vemos. Ya empezamos con la escuelita este sábado y fue, la verdad, bastante, bastante... Escola de fútbol de, la de eh, Deportiva, de l'Ibiza. Eh? Sí, sí. Molt bé, ho has dit. Molt bé, la gent ho, has dit, ho has dit perfecte. Ho veig. Molt bé, molt bé. Uh, Javi, que ha que aixecar també s'ànim i, i gràcies. Un detall d'aquí Home, del senyor. la veritat és que sí, que m'ha fet il·lusió que en Javi mos aquesta camiseta guapíssima. La veritat és que jo, els dies els dies que tenc casueto... Tu, tu te l'has de posar al <laughs> restaurant. Me la, me la posaré. En el restaurant se l'ha de posar en Juanito, allí a servir a les taules amb la camiseta del Ibiza Ushuaia. Tornem dilluns que ve, en aquest temps de tertúlia, aquí, Ràdio Exit i TEF. Fins una altra.